Esto es, esto es, hasta es Esto es, esto es, hasta es Esto es, Radio Calimera. Esto es, hasta es Santiago de Compostela. San, San, Santiago de Compostela. Radio Libre, Radio Libre. Esto es, Radio Calimera. 107.9 FM. Benvidos e benvidas outra semana máis a Jastas Cinta Quinto programa e xa pouco a pouco imos collendo o ritmo Como cada semana xa está listo para acción o hidrofónico de SDC Ei, ei, ei, boas noites unha vez máis aquí O hidrofónico de SDC acompañado de Saúl Listos para facer despegar esta nave calimera propulsada por bombos e caixas E o destino desta embarcación eh, son os vosos transistores Para que peguen ben forte os sons hip hop que vos traemos cada semana Contade que as seccións habituais deste Jastas Cinta, onde, como sempre, daremos un paseo polo tempo para ollar que se cocía alá polo 1995. Un ano no que, mentras nós viamos o Xabarín Club, Tupac cumpría condena no caldeiro. No Estás na Horta de non velas berzas, o hidrofónico fais o seu propio Galegos polo Mundo traendo o rap underground con esencia galega que se fai por España, Europa ou donde sexa. A semana pasada os grelazos quedaron aparcados para deixar espazo a pedazo de sesión que nos regalou DJ Mil Así que neste programa recuperamos os pepinos que, como de costume, inundan boa parte da noite máis rapera da Calimera. E para pechar o programa de hoxe, temos unha visita un tanto particular. Curiosamente, a semana pasada soaba Actos Urbanos nesta 107.9 e hoxe temos connosco a Egom Si, o alma mater deste grupo que xa forma parte da historia do rap galego. Boas noites, Egom Si. Boas noites. Moi boas, moi boas noites a todos e a todas. E, bueno, xa sabes que para min é un placer estar aquí aquí que estaba desexando chegar para, bueno, para compartir con vos este ratiño e Pois pues moitas grazas. Aquí estamos para facelo. O placer é noso, despois a xa... sí, ao, fi, ao final do programa xa estamos contigo, pero agora deixémonos de tanta palabrería e imos o importante aquí que é a música, O que, Saúl? Veña, va, que, que lle tes preparada esta xente para comezar o quinto Hastas Cinta? Pois traemos de un, pe, un temazo da Avenida Cypress, ali onde hai moitos pinos. Eh, dis pinos pepinos ou pepinos? Pois un pouco de todo. Isto é Cypress Hill o co seu tema Illusions e comeza o Castas Cinta. Aí. Uh. xa, xa, xa, xa choveu. ...1995. Un xoven de 34 anos, nacido nos Peares e criado en Vigo, camiña xunto a un bello amigo polo Clube Náutico de Bayona, na busca do yate deste último co obxectivo de disfrutar desa calorosa tarde de agosto e refrescarse un chisco logo da intensa comilona que paparan nun pazo. Mentras a embarcación surca a ría de Vigo, ambos amigos conversan sobre negocios, actualidade, política e demais. Tamén recordan momentos pasados que compartiran xuntos, como aquela viaxe a neve, a neve de esquiar aproveita para comentar un deles, ou a Portugal, uns días felices que se serviran para afianzar esa, esa amizade. Conoceranse xa había uns cantos anos por medio duns amigos en común, aínda que un deles eh, xa escoitara falar do outro hai tempo, debido a que os negocios cos que levantara a súa fortuna eran ben coñecidos por todos. Aínda que iso el daballe igual. A, a amizade significaba moito máis como para que a vida persoal do seu colega os afastaran. Vivían días felices, días dun romance que o destino truncaría, pero que quedarían na súa memoria para toda a vida. Os protagonistas desta fermosa historia, Alberto e Marcial. Un, por aquel entón, traballaba para a Consellería de Sanidade de Galicia e outro era narcotraficante. Oxe, un é presidente da Xunta e outro, outro, va, que máis dá? Sobre los viajes, yo informé al, al periódico El País, creo que me equivoqué en uno, Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no, porque hablé con las personas que conocían en aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve. ¿Había nieve? ¿Había nieve? Sí que había nieve, eso se lo aseguro. Eh, ah, me dice usted quién paga. Pues supongo que cada uno a veces pagaría lo suyo, u otras veces iría invitado, u otras veces iría invitado, u otras veces iría invitado. U otras veces iría invitado. Por aquel 1995, moitos de nós pasábamos as tardes nas que a chuvia non deixaba que nos teibasen polas rúas sentados no sofá cos nosos bocadillos de nocilla ollando a televisión, na que un porco bravo nos regalaba unha dose de diversión diaria cos seus capítulos de Arale, Doraemon, Hattori o Ninja ou Son Goku. Os que éramos uns mocosos por aquel entón, víamos que o Compo xogaba contra os mellores e polo San Lázaro desfilaban o Barça, o Madrid e mesmo perdían, quedando subcampeóns de inverno nese xaneiro de 95. Con iso mederamos, en aquel tempo, criamos que era normal, que o Compo era un grande. Cousas de nenos. Logo pensas que me podes vencer. Coitadiño, aínda que entrenases durante séculos non o lograrías. a máis de 600 km de Galicia, un neno convertíase nun home encerrado no baño. Non, non son historias de pajilleros. É a historia dun rapaz que con 15 anos gravaba a súa segunda maqueta no aseo da súa casa axudado polo seu irmán. O seu nome xa estaba na boca de todos na súa cidade e fora dela comezaban a saber del grazas a copias de copias de copias de casetes que, con moita sorte, chegaban ás mans dos amantes de hip hop que sobreviviran ao apagón informativo que supuso os anos que seguiron o bundo rap ala polo comezo da década. Ese rapaz, Javier Ibarra, como home e queixou como lenda, lanzaba dous rombos, a súa maqueta na que deixando ia deixando claro que todo ia cambiar con él. No me gustaría tener mi propio rancho ni caballos, nunca seré un... It's just me against the world. Se había dúas figuras que no 1995 brilaban con luz propia no panorama hip hop eran Tupac e, Notori e Notorious B.I.G. O primeiro, logo de sobrevivir a un tiroteo nos estudios Quad, é condenado a un ano de, e medio de prisión na que ingresaría en febreiro do 95. Pouco despois, saía ao mercado o seu traballo Me Against the World, que rompería os récords de vendas dun álbum de hip-hop. O magnate Shoes Knight eh, fichaba Shakur para o selo Death Row tras abonar o pago da fianza para poñero en liberdade. Tupac era libre e facía as maletas con destino a California. Come, come, come, nesa California, ECA, quen abandonara había cinco anos os Niga with Aptitudes, falecía pouco despois de que lle, lle diagnosticasen o SIDA. Un dos máximos expoñentes dos chamados rapeiros malos marchaba, deixábanos, un de moitos que se foron por eses anos do apoxeo do rap gangsta. Nese 1995 publicaba o primeiro disco en solitario o tamén finado All Dirty Bastard, así como o segundo traballo de The Roots ou o Temples of Boom do Cypress Hill. Mais, se hai que destacar un LP editado nese ano é The Infamous, dos neoyorquinos Mob Deep, quenes nunca serían capaces de repetir algo tan gordo como ese enfiame disco. Logo de varias maquetas e de facerse un nome nas rúas de Nova York, en 1995 Bigel publicaba o primeiro disco de estudo, Lifestyle of the Poor and Dangerous, un traballo que no seu momento pasou desapercibido, pero que co Bigel Rest in Peace que abre full clip dos Gangstar, o mundo comezou a, a preguntarse quen era ese Bigel e deste xeito convertiuse por méritos propios nun dos grandes. Quedades con Strict Track de Big L. growing up as a young teen. You never know when you're gonna get wet. These mad clowns be catching wreck with a tech just to get a rep. Instead of cool friends, they rather hang with male thugs. Instead of going to school, they rather sell drugs. It's best to Xa estamos de novo no aire en Jastas Cinta Isto que saía polos vosos aparellos era Strict Track de Big L E xa chegamos a esta sección onde xa están fervendo os grelazos na pota eh, Vamos ver como ferven Aí a ver que se escoiten O, gre o, o, o, o grelazo Aí vamos Aí estamos Sí, eh, para comezar os grelazos do día Falábamos na anterior sección de 1995 E eh, por aquel entón os nosos seguintes protagonistas Xa comezaban a dar guerra Así é, los cuñaos del funk, raga fla Ou como mellor son coñecidos la puta PP regresaban aos nosos ouvidos o ano pasado logo de andar metidos na cova onde parece que moitos das súa quinta se bachan dende hai tempo ah, sai, sai da cova esa <laughs> unha boa, unha boa nova para o hip hop esta volta dos dos, eh, dos, eh, dos cuñados do funk eh, xa que moitos de nós votábamos en falta o peculiar estilo destes mallorquins que nos regalaron a ah, himnos como a José Mari, Don Simón, Pásatelo ou outras tantas cancións que xa forman parte da, da historia da música. Nestes anos de presunta in inactividade, só sabíamos do traballo de Hermano L, que en 2008 editaba ese Malo hasta el hueso, co que tivemos a oportunidade de velo por estas terras un, un par de veces. Dos outros componentes de la puta OPP, el Xino, Paco e Don Manolo, pouco sabíamos eh, fora das sillas, eh, pouco se sabía fora das sillas Baleares, eh, aínda que iso non significa, por suposto, que estivesen parados. Moitos anos pasaron dende que se deran a coñecer co seu primeiro disco Vacaciones en el mar, al Apolo 96. E aínda que os anos eh, pasan para todo o mundo, esta xente conserva intacta o, o que os fixo grandes. Sí, así o demostran co seu regreso, o seu regreso al futuro, como se titula o traballo editado a comezos de 2013, do que extraemos o primeiro grelazo desta noite. Unha canción na que homenaxean un clásico da música ska é un dos máis grandes expoñentes destes ritmos, os escatalais e o seu Guns of Navarone. La puta PP lanza a guerra de guerrillas e dinos que por moito que nos jodan os que andan por aí arriba, no pasarán. los proletarios y asalariados. ¿Ah? Es lo que está pasando en este puto país. Estamos flipándolo, men. Puyonaide, condonaide, uh, costonaide. Y a los pelmas del gobierno pasarán, va de retro. Que le den. robado. Ya no hay vacaciones, ya no hay paga, solo caos. La hemos cagado con lo que hay montado. Lego no basta, está sobrevalorado. ¿Quién es el bandido y qué banda lo ha panado? Bienestar del Estado, ya por culo te han dado. Wow, wow, lo estamos flipando con ayudas familiares que nos están dando. me mentitín, de con un canto. Paga casa, paga cosa, ves pagando. Solo voy por ahí, lo voy denunciando. Me bajo del andamio con un palo alto. Antes a la pata buscaremos tu banco. Parados y currelas ya están despertando. Young glam man, para mí no va. Te lo veo en la cara, era un man Era git, mira ya, toda fiesta. Convenidas a montar una buena fiesta. EDE, Wall Street, FMI. Los amados mercados de la corri. Cada vez apretando más la puerta. Mucho cuidado que la veo potenza. Sobreviviendo con lo mínimo. Vaya bandas cínicos, a cagar en todo poder. Ese partido nunca se cansa de joder. Dime tú qué vamos a hacer. Eh. Mira cómo va, pues no va nada bien. No van a cumplir lo que acaban de prometer. Los de abajo tenemos todas las de perder. Dime tú qué vamos a hacer. Eh. Sube la tasa, sube el impuesto. Esto que está más que pecado no fresco. Baja el trabajo, no quedan puestos. si ya no queda pasta ni pa' un refresco. Me cago en el ladrillo y en la prima del riesgo. Me cago en los partidos y también en el gobierno. Me cago y me cago, yo estoy en lo cierto. Yo es que me cago y me crezco. encuentro en camino Nunca pensamos de cuñados do Fon reventando os altavoces da Radio Calimera. Un placer saber que a, que a bella escola do rap en castelán sigue presente. Non si? Hidrofónico, que te vexo aí atarefado sí. cas, cas movidas, non podes sí, atender a todo complicado, eh, eu entendo o meu colega. Aí vai, aí ahora está, sí. Aí está. Unha vasiña de fondo aí, que son é máis decente. <laughs> a ver, dende as illas eh, Baleares, ímonos casa a outra punta do globo terráqueo, para aterrar en California, Los Ángeles. Así é hidrofónico porque dende as soleadas terras do oeste americano rescatamos o seguinte grelazo desta noite. Pois sí, falamos dos únicos dinosauros que aínda non se extinguiron, mais la que fixeron a mago de desaparecer hai uns anos, aí que er, eh, eh, perdón, fixeron a mago de, de desaparecer eh, hai uns anos eh, retornaba ao escenario en 2013 prometendo un traballo en directo para o futuro. Sí, Jurassic 5, uns dos grandes desta movida que nos seus catro álbumes de estudo publicados durante a súa carreira nos regalaron un gran número de temazos ou grelazos, como nos gusta chamalos os que estamos cinta. Akil, Zakir, Mark Seven, DJ Numark, eh, Tuna, eh, Kut Chemis, Eh, si, se, se vos poñedes a contar, podedes comprobar que son seis, a pesares de facerse chamar os Jurassic Five. Enda que iso pouca importancia ten. Eh. Xa empeza a cortarse o micro, foi uns días. Xa levaba, xa levaba tempo sen sí, darnos sí, problemas, sí. así que bueno, a ver, a ver que tal o leva. Bueno, eh, deixando a un lado de que son seis e se fan chamar os Jurassic 5 o importante desta xente é que xuntos forman unha banda irrepetible que apostaron sempre por conxugar boa música e nas súas instrumentais boas rimas e grandes postas en escena uns concertos nos que destacaban os seus DJs como poideron comprobar os que asistiron ao seu regreso nesa xira que os levou a Reino Unido, Xapón ou España Retrocedemos a o 2002 para escoger el tercero track tercero terceiro trabajo publicado por este somes, Power in Numbers, producido por Juju, este tema, uno de los componentes de Beat Nuts. Alaimos con este If You Only Knew los cinco xurásicos. Never. Think just for shits and giggles. Do we spit syllable riddles for bits and kibble so chicks can wiggle and shake? Cause this image is fake. I'm trying hard to relate in a place filled with so much hate. Some brothers debate, some lovers, some hate. Whatever the case, it's all about the choices you make. That's the reason you balloon or deflate. But do relate, we trying to take rap back to its primitive state. Wait, no overnight success or running with vets. Just pure, unadulterated work progress. I'm willing to bet the farm you'll give your right arm for a piece of the pie. Ask yourself why. If you only knew the trials and tribulations we've been through. You know what I'm saying? But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. Like, you know what I'm saying? What we do they try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can yo, all relate yo, to. I am's what I am, and that's all I can be. Uh, no more, no less. What you seeing is me. I killed the MC, W I S C. Uh, wise, intelligent, God did bless me. Yes, we rock up off the SP freshly, especially dangerous, rough, and deadly. The pin of uh, tip the Richter scale. Alone we sink, together we sail and prevail. The rum brazen, coming through guns blazing. Some of you duns running through one with none saving, complaining. Me and my clan are unscathed. From the soul comes something amazing. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Yeah. County. How many times I got to hear some fanatic in my ear telling me to keep it real when they ain't paying my bills or feeding my kids, judging me on how I live, if my crib in the hood or if it's up in the hills. Have you forgotten who you are? Oh, you think you a star? Why you front? You ain't nothing. We went from nothing to something, but something means nothing if your people still wantin'. And you got money and giving them nothing. Flossing in front. Your game is raise, the way you behave, the image you save your brother. That's one big parade. I'm sick of your ways. I'm sitting here spitting the phrase. Next time they smiling wave. They probably be with the gays. If you only knew the trials and tribulations we've been through. But if you only knew, we're real people, homie, just like you. We humble, but don't mistake us for some corny ass crew. What we do is try to give you what you ain't used to. Soul music, something we can all relate to. Soul, soul, soul, soul. Sticks and Pipes. Well done. Nice to meet you, mate. Second stop G5. Yeah, J5. Fucking good shit, mate. Yeah. Fucking good shit. I saw you at the Gold Coast. Good day out. Para pechar por esta noite o capítulo de... A ver, Outra vez, que pasa aí co grelazo? O, gre, o, o, o, o grelazo Aí está, ese grelazo sonando Pois, como sempre, eh, para pechar este bloque do Jastas Cinta Traemos un tema do mundo en galego ou en portugués Nesta fría noite de xaneiro buscamos terras máis que antes e eh, non se nos ocorreu mellor lugar que ir ao Brasil. Sí, e dende o país carioca traemos a esta jastas cinta a un dos MCs máis importantes da nación das favelas precisamente o lugar onde naceu e medrou Marcelo de Dois, quen colaborou con cun dos anteriores protagonistas do Hastas Cinta, o MC Charlie Tuna, dos Jurassic Five. Iso foi aí alá polo ano 2006, nunha canción incluída no disco Meu Samba é Asim, o terceiro traballo de, do de Río de, de Xaneiro que supuxo o recoñecemento de todo o panorama hip hop brasileiro. Eh, non só do mundo do rap, senón que o seu arte a hora de mesturar os sons propios do Brasil, como a samba e a bossa nova, cos ritmos urbanos fixeron que mesmo grandes figuras da música carioca se rendisen ao talento deste Marcelo de Dous quen visitou Compostela hai uns, uns anos. Sí, antes dese 2006, Stemsi xa traballara con outras figuras do hip hop internacional como a Mario Caldato, un brasileiro de nacemento emigrado a Estados Unidos que produciu na última etapa dos mesmísimos Beastie Boys. É, eh, é que o seguinte, a soar na Calimera esta noite non é un calquera E eh, como podemos comprobar, eh, debe ser algo que se leva no sangue porque até seu fillo Stephen eh, apunta maneiras. Sí, MD2, como se lle conoce tamén, regresaba en 2013 logo de tres anos sen publicar, editando o traballo Nada me Parar, do que extraemos o último grelazo deste quinto Jastas Tinta. Deixámosvos con a cara do povo, na que Marcelo de Dous demostra que o éxito da súa música non consegue que deixe de falar da realidade das rúas do seu país. o Brasil. É samba. E... Eh, eh, eh. Quer me dizer que onde a fumaça há fogo? Me ensinar que o rap é mais que um jogo? Tenho talento, meus problemas resolvo. Suburbano, rubro-negro, eu sou a cara do povo. Vejam esses bela saca, não trazem nada de novo. Enquanto eu fumo maconha, eles falam dela de novo. De novo, compadre, tu tá parado na esquina. O bom de farsa, de copo, tu tá parado na esquina. Sou ZN, Leblon, tranquilão, sangue bom. Com dinheiro no bolso, sem nenhum tostão. Tão me filmando, falam pelas costas. Chaqueto, prenda a fumaça, eles não sabem, mas eu sei onde eles estão. Amo green, um pai, tá acompanha. Um red stripe, nove pouco era crime. E hoje é tão hype, pedi licença e falei pelo meu povo. Na é viagem de 16 até mudou, miséria pouca é bobagem. O 12, com 18 pra firmar malandragem. Volandeando, chapinha, que é pra limpar minha imagem. Eu digo legalize já, aí é que a chapa esquenta. Eu canto dig, dig, dig, dig. planet rampa. tô pronto pra ceder, vai falar, né? Mas já sei que cê vai dizer, balance não cai. Nego velho não vai tremer, mantendo o mesmo conceito das favelas que subi. Sucesso, chope gelado com os amigos no joguinho. Conheço, conheço tudo do underground ao mainstream. Pesadelo de montanha pra não entrar no drintim. Eu quero ideias novas, a maldição já era. O samba é de primeiro, o papo é sempre a vera. No limite da humildade, o que eu posso eu faço. A guerra é fria, eu também tento ser o H, ponto aço. O que eu trago, se não traga, se tu traga, tu toma. Cara feia, tira onda, maconha, porra de bomba. O samba rap tava aí, eu trouxe só o tempero. Embaixador do Rio, o padre, cadê o isqueiro? E tras escoitar este señor temazo de rap brasileiro, estamos outra vez no aire, e chegamos unha vez máis ouvintes da Radio Calimera a sección onde... Estás norte non a beza. Este tema sae dende Madrid, sí, dende Madrid. Estaredes preguntando por que carallo poño un tema que sae destes lares, pero como adiantaba o meu compi Saúl, hai galegos espallados por todo o mundo, e dai que esta noite no Jastas Cinta vai a soar La Bongis Crew, un colectivo formado por peña de distintas zonas de España, no que se encontraba un jallejo de pura cepa, uh, un ouresán, Quique García. Este grupo de 7 MCs e un DJ é acompañado en certas ocasións na súa posta en escena por guitarras eléctricas ou incluso sección de ventos. Como vedes, esta peñita preocúpase por facer as cousas ben ou polo menos distintas. Eles mesmos crean as súas propias instrumentais, gravan e editan os seus rapeos, fan os seus videoclips e diseñan a súa propia imaxe. Sabemos que están traballando nun disco novo, pero agora nesta noite no 107.9 o tema que imos soltar ven do seu primeiro disco titulado Infinito no ano 2012. Nese disco podedes encontrar variedade para todos os gustos, e, como eles mesmos describen, O seu son camiña dende o funky máis setentero ata o rock progresivo máis os... Eh, sen máis historias que contar, aí vai la Bongis Crew e o seu tema Despertar duele. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Todo, todo, todo el mundo lo sabe. Todo, todo, todo, el mundo lo sabe. Sabemos, sabemos, sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Todo el mundo lo sabe. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece. Por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Si despertar duele, es porque todavía vives. ¿Cuál es el motivo por el que te duermes y no sigues? Hey, tú que quieres ser libre, Naciles les, escribes. veréis, opiniones que son puro delay se repiten en sus bocas en épocas de liquidez. Ignorantes van a hacerse daño con el espectáculo que nos están dando. Neurótico yo, el cerebro de tu prójimo necrótico, el experimento católico, nocivo como el hábito bélico, definitivo como el diagnóstico médico, metódico, retórico, crónico. Solo me comunico con el que me parece que es lógico. Sé la alarma que te va a despertar. Escucha mi rap y no detengas nunca más tu búsqueda. Pido tu despertar, compartir el dolor, combatir sin pudor con todo el rencor. Al caer el sol en sol, el hedor del error es peor. Si la verdad es el despertador, duele ver que gente muere frente a una tele inerte, ajena a suerte. Creen ser fuertes, no esperan que la guerra llegue. Van en aviones. Quizá no recuerden esos trenes en el 11M. Como ser feliz si soy esclavo de un banco. Son tantos, descalzos en charcos que quizás somos tontos. Conformes con el desfalco. Con un futuro en blanco tal vez sería mejor si no pensara Es como si me dejara partir la cara sin hacer nada Pues sé, presa o res, fácil no se lo des Después de despertar hacemos, cazadores Despierta, ha recibido una llamada, contesta Es tu conciencia, espera respuesta Esta realidad es compuesta Alza las manos en señal de protesta Despierta, ha recibido una llamada, contesta es tu conciencia, espera respuesta esta realidad descompuesta Alza las manos en señal de protesta Si despertar duele, más jode que te despierten Que no te pispes, que llegues tarde y flipes Tienes que tirar adelante, mister Hacerte fuerte, insiste No hay tiempo de sentirse triste Aprende de tu madre que sacar coraje Tirar el traje por los guantes, limpiar la mierda del váter Llorar por dentro, hacer crecer tus huevos sin tenerlos No hay monumento equiparable Nunca es tarde, date cuenta, no te inventes tanto No tientes tonto a la suerte, no seas tan dócil ni sencillas de tinta supo sangre viva Tira hacia su tran tran, mi tan mira Y tilda de tirana mi lírica si te atreves Mi corazón en guerra como enteran y no se enterarán Que las mías más dolorosas son mentiras que se ocultan las personas que, que si se quieren Duele despertar, ver que el inocente muere en el mundo real. Se vende gente que vende de billetes, sus grilletes les duele pensar. Me meces, heces, se llueve mientras creces. Mereces con creces que te leves, te has de levantar. Puede que te sequen en sus redes, en su tele. Quieren que te quedes en la plebe, ser cadáver. Cada vez vez, cada te falsa es para que no salgas de su falda y te den bien. Fíjate, estudias para trabajar, para días librar, variar las viandas, paliar las ansias de vivir sin lidiar con cosas livianas día a día te quitan la inocencia, la cambian por experiencia y saber. Quédate con las tres, vete a ver amanecer. Al mal responderé una vida haciendo el bien, pero sin mirar a quién. Despierta, ha recibido una llamada, contesta. Es tu conciencia, espera respuesta. Esta realidad es compuesta. Alza las manos en señal de protesta. Despierta, ha recibido una llamada, contesta. Es tu conciencia, espera respuesta Esta realidad es compuesta Alza las manos en señal de protesta Quiero que ahora se levanten todos Que se levanten todos de sus sillones Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. E outra vez de volta en Hashtag Cinta Tras escoitar La Bong Crew con ese despertar duele Bueno, seguimos aquí apañando pepinos da horta En este caso, intercambiamos os papéis No tema anterior era un galego que se movía fora das nosas costas Para rapear en Madrid E agora é un terraconense o que se ven á nosa cidade de Compostela para gravar un álbum titulado Música de Mierda. Falamos de Chema, excompoñente dos Rap Víboros, un tío que grabou no, estudio, no estudio de Mometro Records na nosa cidade, agás un dos temas que foi grabado en Barcelona. Unha maqueta onde podedes podere atopar colaboracións con Peña de Santiago, tanto en producións como en algún rapeo. E por este mesmo motivo, nos aparatos da Radio Calimera, vai a soar un track que recibe o mesmo nove que o seu traballo, Música de Mierda. Neste caso, o tema está producido por Barcos e Putas, entre sintes, bombos e caixas, Chema escribe con un pequeno toque de competi hacia todo o panorama sobre este beat compostelán. A verdade, na nosa opinión, facía tempo que non encontrábamos un, un traballo así de completo, con esta calidade de son que demostra un curro que non foi de 4 días. Eh, que ben podía soar alá polo 2000, cando o hip hop era, pois, de outra maneira. Bueno, imos xa soltar o segundo tema desta sección do underground galego, o track 06, Música de mierda, Chema, eh, Barcos e putas están na produción. soy rapper ni Si escribo la maqueta porque me han echado del bar. Ya puedes traer tus letras que las vamos a comparar y verás como tu libreta se suicida sin dudar. Soy otra mierda de persona que te cuenta lo que vive, que consigue lo que quiere, pero nunca se decide. Si partimos de lo cierto, a tu grupo no hay quien lo mire. Solo faltan tus conciertos, poner el follow de líder. Vaya lástima, vergüenza me da el rap de hoy. Llamar a Fátima, a ver si hace un milagro con los boys. Ni tú serías capaz de superar ese calvario. Muy reales, haciendo entrevistas al yonki del barrio. Desde que tenía 10 años ya sabía que era el caballo y lo que era perder a gente que para mí sí era importante. Mejor no hablo de tema. Estoy más guapo si me callo. Ahora ya hacen bajo tierra y hay respeto por mi parte. Así que cállate y cuéntanos tu vida de verdad. Venderías hasta tu madre por ser alguien en el rap. No sé si es por las groupies o por una vida tensa, pero cuentan lo que quieren oír y no lo que piensan. Mucha falsedad en este mundillo, no quepo ni yo. Destrozo los nudillos para hacer otra canción. Llamar mi hijo de puta porque robo la atención. Muchos se preguntarán de dónde salió este cabrón. Yo vengo de Vendrey, un pueblo como otro cualquiera, no de la ciudad sin ley, como tus letras que callejera donde el alcalde nos roba y los mozos vienen a saco. Y si te matan en el calabozo es un paro cardíaco. El que vive aquí se huele algo y yo huele a cerveza. A mí me llaman sieso porque sudo de esa cerda Si te das por aludido no te partas la cabeza. Lo difícil este tema es el de música de mierda. Esto es música de mierda. nunca fueron buenas y esta es la peor. Haters criticando todo detrás de un ordenador. Se mete con rapívoros, ese rapper que no sabe lo que es conseguir algo con esfuerzo y sudor. a gustos colores, pero no dudes del trabajo. Para eso no es te abro la yugula o te rajo. Si estás deprimido porque no suenan tus temas, ves arreglando el problema, te vas a comer un carajo. Volá y bajo, tan bajo que ya ni se ve. Tú no pierdas la esperanza, que yo no pierdo la fe. Ponemos la balanza, tus cojones son de crío. Y te juro por los míos que no bajaría el nivel. Tú que quieres ver el fin del mundo sin antena. Yo quiero verte aquí en directo, me divierte tela. Verte con el cabreo porque sabes que no hay manera de que suene fresco ni aunque le rapes a la nevera. la entera y eh. llévate el tema de recuerdo. Tengo que escribir esta mierda porque si no lo hago muerdo. Estoy escupiendo veneno a través del boli. Escribo en el blog de notas del PC, soy un cerdo. De acuerdo. No necesito peloteo, dale. Le rapeo al perro, mueve la cola, ya me vale. Le enseñé tu disco y me pegó un mordisco, Dijo hijo puta, porque él no escucha mierda sobre instrumentales. Ole mi perro, y ole mi madre, y ole los que aguantan el luz porque pa' esto nunca es tarde. Escribo hasta las tantas, esforzando la garganta, rapeando flojo, porque si no el puto bloque arde. El que vive aquí se huele algo, yo huele la cerveza. A mí me llaman ansioso porque sudo de esas cerda Si te das por aludido, no te partas la cabeza. Lo difícil, este tema es el de música de mierda. Esto es música de mierda. Estamos aquí tras escoitar a Chema para rematar esta sección onde os protagonistas tamén sodes vós. Agora ben, tras este paseo de galegos polo mundo, onde tampouco nos fomos moi lonxe, a verdade, pois tamén imos cerrar este bloque con un tema de rap lusófono, un tema en galego dun chaval afincado en Oporto que está creando os seus primeiros pinitos neste mundillo da grabación. Falamos de Rucho MC, un artista de Compostela que anda a medrar en cultura hip hop polas terras portuguesas. Neste ano pasado, 2013, eh, sabemos que foi cando máis veces... Eh, está... E a ver, como costumbre, eh, vasme chegar ti o micro, nada, vamos a probar así, a ver se si funciona. Pois falaba que neste ano pasado, 2013, sabemos que foi cando este chaval, Rucho en sí, eh, máis veces entrou ao estudio, pero simplemente para sacar cancións soltas que non pertenecen a ningún traballo. Tamén temos información de boa man de que este rapaz está a preparar cousas con expectativas de gravar na súa volta a Compostela e dende Jastas Cinta decir que esperamos con ganas o seu regreso para que nos veña a contar como foi a súa estancia en Oporto en referencia á nosa cultura hip hop. Comentar que este personaxe tamén ten relación cunha banda de rock da Costa de Morte formada por Nico, Xosemi e Agustín coa que tamén esperamos ver algún traballo onde mesturan estilos, pero onde dende aquí non podemos adiantar nada polo momento. E bueno, xa sin darlle máis voltas á tortilla, imos a poñer o tema titulado Camiñando, rap en galego deste Rucho en sí. Si. Seguimos caminando, terra e asfalto Contra un sistema que nos está matando Mira cara a frente, puño ben alto Escoita esta merda que te estou contando Cabeza ben alta, puño apretado Toda unha xeración orgullo masticado Falta de liberdades por un estado Recorda, o tempo está do noso lado Dende aquí abaixo xa non trago e calo Agora ides me escoitar, agora son quen falo Por cada sorriso, por cada maltrago Toda unha vida pobo ilusionado Cantas veces me minto, cantas veces son claro Cando vexo todo gris sentado nese banco Sei por mostrarme como son Sigo pagando un prezo elevado Son mil preguntas, cero de resultado Cando creo que o controlo escapa do meu lado Quédate con esto e seguir recordando Esas tardes no portal vendo a vida pasando Todo era tranquilo, todo era calmado Outro día máis, chovía sobre mollado Agora sobre a espalda o peso está cargado de unha vida que golpea pero sempre aguanto Seguimos camiñando, terra e asfalto Contra un sistema que nos está matando Mira cara a frente, puño ben alto E escoita esta merda que che estou contando Cabeza ben alta, puño apretado Toda unha xeración orgullo masticado Falta de liberdades por un estado Recorda, o tempo está do noso lado Si un po' paonazze sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella, la eh, bajando. Esta canción está especialmente dedicada para toda aquella gente que en los 90 se bajaba a los parques a escuchar el rimadero para toda aquella gente que bailaban las sesiones de tarde. Ya sabes lo que es. Snow Informer y toda esa mierda, hermano. Actos urbanos por aquí. La vida es un combate con dos caras. Ganarás o perderás, la apuesta está barata. Vuelvo a los papeles donde un día las calles te hicieron grande. Soy amante de las noches sin mojarme bajo un parche. Tantos por qué sin respuesta en el presente. Aclaran el futuro, tu pasado está caliente. Deja que corran los problemas verso a verso. Porque el barrio es aquel que te espabila si no hay tiempo. Yo soy melancólico, recuerdo aquellas botas. Cuántas veces rebobiné cintas de siete notas. Gorras de los riders vacilaban por el centro. Ya sonaba CPV desde Viti al Parlamento. Sabes que no te está dentro de mi memoria. La sudadera starter, eso sí que era otra historia. Atraco, atraca, atraca, me se podes. los cinco talegos se sonaban por aquel entonces. Detrás de la estación hay grafitis con historia. Muchos de los escritores que pintaron marcaron la trayectoria. Sí, señor. Me la chupa lo que pienses, unos rajarán de mí, pero yo siempre de frente. Está latente la cultura en la chopana. Los más viejos del lugar con el break se lo flipaban. Pasaban noches enteras luciendo sus movimientos. Son recuerdos para algunos, para mí. Son los Nunca perderé la ilusión. Escribo porque me gusta ser rapper, aún tengo motivación. Lo con pasión, vamos a chocar las manos. ¿Cuántas veces te ha tocado la traición de tus hermanos? Volamos a través del tiempo, todo fluye. Lo que forjes en la calle, nada ya lo sustituye. Cambiará el formato, pero nunca el contenido. Solamente hablo de rap y de lo que yo he aprendido. Para el olvido dejaremos otros temas. Nunca se fiende nadie porque a lo mejor se queman. Máscaras de gas para los tiempos que corren. Piensen por ustedes ustedes mismos sus anhelos no abandonen. Ahora alguien dirá, esto va por mí. Sacará un rumor para crecerse luego se echará a dormir. Yo cuando compongo dejo que las cosas broten, pero tienen que acordarse que he vivido en Lanzarote. De nuevo salgo a flote, perduran mis palabras. Las críticas al grupo me las fumo en dos caladas. Son balas mojadas lo que lanzarán sin gas para apagar las llamaradas de este que va al compás. Hoy suenan baladas y me acuerdo de Fontiña. Siempre con su olor a spray en la cancha mil colillas. Quiero saludar al Carlos y al resto de de la pandilla. Sueño con volver al arde para cantarme unos cebillas Se me hace tarde, comienza a ser de día. El boli me acompaña, su novia es melancolía. Los bancos de este parque todavía están calientes. Recuerdos de vapor hablan de barrios y sus gentes. Puedes opinar lo que quieras, a mí nada me afecta ya. Lo que quiero es derribar fronteras. Fruto de la inspiración que viene del océano. Galicia representa el mar y Lanzarote el fuego. Ya sabes cómo va esta historia, hermano. Actos urbanos está una vez más por aquí de vuelta. En este lado del río, sonando por aquí. Ya sabes, eso es lo que hay. Si no te cuadra la caja, compra una puta calculadora, hermano. Pero esto es lo que hay. CKF Records de Actos Urbanos aquí. Esto que estaba desescuitando é eh, protagonista de hoy. Sonaba Tintarela de Actos Urbanos Un tema que que tiñas por aí, bueno, non sei que se nos está colando por aquí. Está, estás, está, estás, está unha, unha jauría aí, escoitábanse galiñas, a pereira polo medio, unhas trompetas, un unha locura. Bueno, pois, centrándonos xa no, no que nos ocupa, eh, esta visita de Abel Actos Urbanos está aquí con nós. Moi boas noites. Moi boas noites de novo. E aquí estamos. Un, un placer aí pese os accidentes que podamos <laughs> ter. Nada, eso xa sabedes que son gaxes do oficio, eh, <laughs> Igual que nos pasan nos directos tamén pode pasar na radio, o sea, son cousiñas que pouco a pouco se van aprendendo, o sea, que sen problema ningún. <laughs> Eh, gracias pola polo comentario. Bueno, comentaba antes que, que ese tintarela que acabamos de escoitar que está colgado aí no teu SoundCloud, de uh -huh. que se trata? Isto é un adianto de algo novo ou era algo que grabaches aí esporádicamente? No, isto foi un tema que xa Eh, viña con intencións antes de volver para aquí para Santiago, que xa empezar a escribir ali en Canarias. Terminei no de escribir aquí, entonces como viña con ganas, pois ao final gravámolo aquí, unha vez que o tiña rematado, nos estudios de, por certo, dunha xente que acabastes de poñer sí. antes, aí, de CKF Crew. Eh, nada, decidino gravar pois para soltar un pouquiño o que tiñamos aí para que a xente supera que todavía Autos Urbanos pois seguía seguía estando aí. Bueno, eh, xa no anterior programa, eh, no que sou las cosas claras, seino, seino de boatín comentábamos que dende 2007, cando vi a luz o vosso traballo o primer acto, eh, pois que non sabíamos moitas novas de, de vos, non? Eh, queríamos saber que, que foi dese actos urbanos dende entón. Bueno, si sí é certo que no 2007 gravamos ese primer acto, que foi o noso primeiro disco, por decirlo de alguna maneira, que autoditamos nós, eh, registrado xa e todo eso, pero bueno, xa tiñemos maquetas anteriormente, E pois despois dese disco, da presentación e duns cantos concertos que dimos a raíz de disco que tuvo bastante boa acollida, pois eu, bueno, marcheime, estive fora cinco anos Entonces quedou a cousa como un pouco como un pouco aí en standby. Uh -huh. eh, a xente por aquí seguía facendo as súas cousas, o Siri seguía pintando eh, representando actos urbanos, uh -huh. eu seguía en Canarias tamén facendo as miñas cousas, os meus temas, grabando, facendo bolos por ali tamén. E eh, hasta que non vim pa aquí, pois non nos volvimos a xuntar. Si sí, é verdad que nos surxiron moitas propostas nestes dous anos que levo aquí, que non aceptamos porque creemos que non era conveniente, sempre levamos na mente pensar gravar algo novo para poder facer algo que sonase mellor o anterior. Claro. Hasta que nos surdiu, surxiu de Rafael Echowski na Capitol, entonces decidimos pois facer como unha especie de homenaxe a toda esa xente que nos estaba dando palmadiñas na espalda dicindo, "Veña, que tal, que sí, que mola, que <laughs> que tendes que estar aí outra vez e bueno, pois decidimos facelo aí como un remake das cousas sí. que facíamos antes cun par de temas novos uh -huh. e aí quedou eso. Pero sempre nunca Actos Urbanos nunca desapareceu. Sempre estivo aí, cada un pola súa conta, facendo as súas cousiñas, cada un final... facendo exactamente as súas cousiñas polo seu lado, uh -huh. pero sempre estivemos aí nunca se borrou. nunca, urbanos. Atos Urbanos nunca desapareceu, <laughs> sempre estivo aí. Si, sí, un Atos Urbanos, un grupo que, que leva desde dende casi que, que comezou isto aquí en, en, en Compostela, e eh, eh, bueno, en Actos Urbanos aí por aí andaba desde DJ Cross, Iris que acabas de, de mencionar, eh, non sei se nos, se, se, se nos escapa alguén, Sí, de... bueno, que actos urbanos Isto habría que remontarse <laughs> Necesitaríamos moito tempo para falar De toda a xente E de como xurdiu, como xurdiu todo isto Pero sí é verdad que Os membros originales, por decirlo de alguna maneira, pois dixe, creo que mencionaste antes, mm. Os Osiris e máis eu, que pasa que nun principio xurdeu, xurdiu, o sea, xurdiu como unha especie de colectivo no que había grafiteiros tamén, había a parte dos Sirius había máis xente grafiteando, estaba Patowan, creo recordar, estaba había tamén algún breaker como Chucky que todavía sin dando caña por aí. Entonces, bueno, pasou moita xente, pero que era como nesa especie, nese principio, que era como unha especie de colectivo. Pero sí é verdad que os que comenzamos con todo eso éramos nós os tres, e bueno, ahora os que quedamos, pois somos eu os Siris, que somos os que seguimos levando ese espírito de artes <laughs> urbanos, entre comillas, que é o que nos sigue dando un poquinho de vida e que vai seguir estando aí por moito que a xente queira ou non queira imos seguir estando aí e bueno, é importante contanos aí como, como era esa época cando empezabades cando tienes que fazer un oco aí que era, era, era unha época <laughs> moitos aí éramos uns mocóns aí uns chavalitos recordo, recordo, recordo moitas das caras que vexo por aquí <laughs> Pois nada, era unha época que che vou a contar. Eu con, non, me, non é que me considere, vos dixestes antes que éramos como uns pioneiros, sí. fomos pioneiros pero dunha época, porque xa antes de nós xa había outra peña, entonces eu sempre dixen que fomos como os da segunda ola, non? Sí. Que había por aí un disco que se chamaba así, antes que nós xa estaba outra peña como Heavy, sí. como bueno, Oscar Bardado que tiña Fat Fly, etcétera, etcétera esa xente sí que foron uns pioneiros. Nos, sí é que verdad que nos costou facer un oco dentro desa xente porque uns rapaciños, pois eso, de 16, 17 anos que empezaban a rapear, tiñan que dar caña para poder entrar nese mundillo. Entonces, uh -huh. bueno, aquelas épocas eran épocas de que tiñas que salir e tiñas que currar non era estar na túa casa sentado no ordenador metendo comentarios en Facebook sí, como, e grabando sí. vídeos ou sacando temas todos os putos días Diso pre precisamente queríamos preguntar se noitabas moito o cambio entre Notase, notase Entre esa época e agora Sí, eu penso que sí, tío Porque xa che digo, antes era como máis tiñas que salir e tiñas que currar Agora desde a túa casa todo o mundo pode facer non todo o mundo, pero bueno, casi todo o mundo que ten un pouco de medios pode facer un vídeo, pode gravar uns temas, e pode subirlos á rede, e desde a súa casa pode estar tranquiliño sentado no seu sofá con centos de miles de visitas claro. eh, pois dicindo que é un rapero da hostia. Como facíades antes para Antes era o, era o directo. Ti se non tiñas un directo e se non tocabas, pois por moitos temas que podías gravar, que daquela non se podían gravar tantos temas como agora, se non tiñas un directo onde realmente a xente representaba era nos directos. Uh -huh. Nos directos en a calle, ainda que son é moi gansta, pero que era na no, eh, calle. É, sí, onde, eh, é, sí. onde a xente se veía, claro, no parque, pois no, nos festivales, nos concertos, Eu uh -huh. escoito moitas veces que agora hai moita unidade, que agora hai moito tal, pero eu penso que é un pouco máis ao contrario, non? <laughs> Antes había un concerto de un grupo dos 12 ou 15, non sei canto iba podía a Peña palí. E iba toda a peña palí. Hoxe hai un concerto e só van os seus amigos. Xa. Sí, Cando hai outro sí. concerto outra peña, pois pues ese é o concerto. O sea, van os colegas da peña que dá o concerto. Uh -huh. Antes nun concerto viase todo o mundo. Levaraste mellor, levaraste peor, pero todo o mundo acudía a esa cita que había. porque Porque había rap. Podemos claro. decir que, que agora hai máis pero que non está todo tan unido, non se xunta tanta xente. Baixo a mí, Que antes había menos, pero xente que iba, iba sempre. Non? Iba sempre, baixo a miña opinión. Uh -huh. eh? Despois cada un pode opinar o que queira. Noutros programas escoitei que outra xente, outra xente pensaba que era de outra maneira, non? Uh -huh. Que agora había máis unidade, eu penso que non. Pero bueno, é a miña humilde opinión, desde claro. o meu respeto. Claro. Eh, uh -huh Eso é o que queda aí. Desde aquí tamén respetamos. <laughs> Sí, respeto é algo co que naceu o hip hop, esta cultura, eh, hai que hai que respetalo. E eh, bueno, agora vamos facer un, un inciso nesta nesta entrevista para poñerche un temiña que seguramente che soe algo e, eh, eh, bueno, vamos a escoitalo, dalle o play hidrofónico e, despois... eh, e a ver eh, que nos comentas este tema. Los urbanos. metáforas sobre este folio en blanco, tratando de darle forma a lo que yo estaba pensando. Me van mirando las cosas en esta orilla, pero a quién no. Si este es el fuego y yo soy la cerilla, levantando la barbilla. Sigo fiel en este juego, palpando con este boli como si fuera yo Diego. No quiero ser yo quien rompa hoy esta cadena y si tenéis algún problema, os jodéis o me dais pena. Pero es que esto es así, si eres sincero lo comprendes, ya no tienes miedo a ser feliz y actúas cuando sientes. Mucha gente deja al margen actos cariñosos, miedo al rechazo social ser como realmente somos. La verdad es que no sé, la respuesta está en el aire. Ahora critiquen a este MC que su boli queda con hambre. Yo no sé por qué tienen que pensar que dejar vivir les complica la vida. Es que debe ser que no pueden ver problemas que tienen y no quieren resolver. Yo no sé por qué tienen que pensar que dejar vivir les complica la vida. Es que debe ser que no pueden ver problemas que tienen y no quieren resolver. Opinar sobre problemas del resto de las personas. Sencillo para muchas, ah. complicado para otras. No te demores, sigue la búsqueda perfecta. Pero sigo convencido de que solo es una anécdota. Estado efímero, ambiente condensado. Pensar por uno mismo le resulta complicado. Desde el otro lado, las cosas siempre están tranquilas. Pero mira en tu interior y después dime a ver qué opinas. Van cayendo las letras sobre el papel quemado. Quiero dejar plasmado la opinión del condenado. Aquel que quiere volar, pero le han robado su espacio. Aquel por el que nunca antes había preocupado. llegado. Conclusión, no sé, quizás una por cada mente. Espero que quede latente la opinión del Bueno, creo que che sona, non? Definitivamente isto que... <laughs> Un poquillo <laughs> un poquillo sí que me sona, sí. Isto sí. é eh, como debe ser eh, dese primer acto de 2007 do que falábamos antes. Eh, Mou, as produccións, se non me equivoco, non? Eh, equivocaste. Equivócome? sí, eh, non é produción de Mou. A pesar de que o resto do disco sea todo producido por Mou, é grabado en Rapapolo Studios, xente de Dios que te criou, este tema é producido por Croma. En concreto, Freddy, un dos membros dos Cinco Talegos, que non está con Dios que te criou, pero sí que lles acompaña nas producións, E, eh, bueno, el pola súa conta leva tamén a súa carreiriña aí facendo producións e todo, pero neste caso, este tema, pues... dos, dos poucos que hai que non sean producidos por Mou, non é de, é de, é de, de Croma, bueno, de Freddy. Cosas que, suelen, cosas que suelen pasar, perdón, a, pero bueno, a Croma está, non nos gusta eh, quitarlle o traballo a ninguén. Eh, algún, eh, día, algún día teredelo por aquí, <laughs> Pois aí, a xente de Ordes que, que representa tanto para, para o panorama do, do rap galego. Bueno, antes xa falábamos un pouco de primer acto, pero eh, gustaríanos que, que nos recordaras aí que concertos gardas allí con, con máis cariño, que como respondías, bueno, o de responder a xente xa contestaches ti un pouco que a xente iba, eh. pero bueno, coméntanos un pouquiño a ver como, como eran esos concertos, que tal. Había, había, había boa acollida daquela, sí, a verdade que sí. Tamén se facían máis concertos cos de agora. Eh, concertos que garden a miña memoria, sí. pois a verdade é que todos. Tuvemos a sorte de Algún máis especial habrá por aí. Si, sí, home, sempre hai. Aí eu recordo pois tocar con xente de Nova York, como con High and Mighty, por exemplo, un dos pioneros. Uh -huh. Recordo tocar con Afura tamén na Capitol, tamén un dos pioneros, pero quizás garde tamén con moito cariño nas festas da Ascensión creo recordar que foi, non, me, non sei se me equivoco, eh? teño na casa algo que acredita eso, pero creo que foi no, dos, non sei se no 2007 ou 2008, uh -huh. pode ser 2007, nas festas da Ascensión aí no Campillo, cando todavía ainda deixaban facer botellón salí sí. todo, co escenario grande, non co pequeno. Recordo tamén que foi, pois, despois de presentar o disco, tamén moi concertos. Despois, bueno, con Ariana Puello, con J mayúscula, Camala Rodríguez, Cultama, Jesuli eso, xente sempre gardas moi bons recordos pero sí que é verdad que nas festas da, tía, da tua cidade, como nas festas sí. da Ascensión, tocando diante da peña, onde ti <laughs> solías facer os botellóns, claro, pois claro. nunca pensabas ao oh, mellor chegar a estar aí, non? E despois, co paso do tempo, pois unha xente que <laughs> humildemente tiña o seu traballo e se dedicaba a facer rap porque realmente lle interesaba esa cultura, pois chegar a tocar diante de toda esa xente, pois sí que te enche bastante. Sí, toda esa xente na que creo cuidao, que andaban Do, dous que eu me sei que sí. sean presentes aquí neste, <laughs> <laughs> neste estudo. É certo. cuidado que conste tamén que os primeiros concertos tamén foron moi moi recordados por todos nós porque sempre che queda pois esa cousiña de decir, hostia, aínda que sean con equipos bastante cutres, en sitios sí. bastante con pouca xente, os sitios pequenos tamén a veces danche <laughs> moito máis calor do que che pode dar un sitio grande, como pode ser unha sala capital ou así, que conste que agora tamén se valora moito máis eso, tocar uh -huh. nun sitio grande ou mellor antes que tocar nun sitio pequeno. Sí, pero é por onde comeza, por onde se debe comezar, creo eu, non? Cal, cal, é ese, cal foi ese, ese primer concerto do, de actos urbanos? Bueno, non moi ides a creer. <laughs> a ver, sorpréndenos. Pero, bueno, o primeiro concerto, por decir así, foron, non foi un concerto, foron dous temas, ou un, un, un ou dous temas que fomos a tocar a un local que tiña a xente da CNT Hostia. ali <laughs> subindo, bueno, pasando Simago para arriba, pasando cruzando Alfredo Brañas que despois ao final cerraron e todo nunha festa, bueno, pois con xente que incluso tuvo, estuvo tendo programas na Radio Calibera, que era xente de Fijo Pateneo, pois, <laughs> cando empezábamos e todo eso, tiñan un grupo tamén eles, nos levábamos moi ben, fixeron unha festa, fomos ali e cantamos dous temas. Esos foron os dous primeiros temas así de cara ao público. Despois sí que é verdad que o primeiro concerto foi no Cachán, antes de que fora a sala de concertos, e aí sí que foi como o noso primeiro concerto xa con DJ Crow, eh, con Osiris, que daquela puxeras pois, enfermo non pudera acudir a facer os coros, e se me tumera que comer eu o directo enteiro xa con DJ Crow, ese sí que fora o noso primeiro concerto no Cachán. Bueno, deixando así un pouco a, a, a historia, xa falando da, da actualidade neses proxectos nos que nos que andas involucrados eh, ata, ata o de agora poucas poucas novas tiñamos de vos, é verdade par de temiñas como que soaba antes de comezar a entrevista ou que comentabas ti da, do concerto con, con Rafael Lechowski eh, que tal foi esa, esa volta aos escenarios que, que sensacións? Increíble, a verdade é que nunca pensamos eu desde, desde lá, polo menos das noticias que tiña de aquí, sabía como estaba un pouco rap, se sabía que grupos cando nos marchamos si é verdade que hubo unha época un pouco máis fluida pero estaba a cousa un poquinho de capa caída. Entonces a verdade é que cando nos chegamos, a nos, o que comentaba antes, que sí que nos fixeron ofertas para dar un par de concertos, e, bueno, tiñamos ganas e todo, pero decidimos non facelo porque creíamos que creíamos que era conveniente sacar primeiro algo para que a xente pudera escoitar e despois leválo directo. Cando nos surgiu, cando nos surdiu o tema de Rafael Lechowski, pensámoslo e dixemos, <laughs> joder, Capitol, Rafael Lechowski, a xente insiste moito, vamos facer un homenaje para esta xente que leva tantos anos apoiándonos e tal. Uh -huh. Fixémolo, temas novos, temas vellos, despedimos temas moi vellos <laughs> e fixemos temas tamén moi novos e a verdad que non contábamos cando chegábamos ali dixemos, joder, pero vamos chegar aquí e tal, tiñamos o concepto dos conciertos que se facían antes de tronear a xente que chegabas ali eran os 4 ou 5 que chegaban que chegaban antes de todo o mundo e <laughs> eh, despois hasta que non salía o grupo cabeza de cartel pois non chea a sala <laughs> sí. a verdade é que cando salimos a mirar para colocar os, os, os títulos dos temas no chan e vimos que estaba hasta arriba flipamos dixemos hostia ti pois a cousa sí que é verdade que cambiou <laughs> eso íbamos che a preguntar mesmo se se notabas todo como notaches todo como estaba antes ou No, cambiou, cambiou. A cousa cambiou, pois pon unhas cousas para ben e noutras cousas para mal. as... para, para, para mal. Tamén é certo que as salas nese tema influen moito, porque agora unha tes que estar fora, sí. daquela hasta as 3 da mañán podías ter grupos de rap ali tocando. Entonces a xente que paga agora unha entrada, pois prefiere estar bueno. desde o principio hasta o final. E que? soaban che caras aí abaixo do público? Soaban, soaban, soaban me caras... Soaban anteriormente Si, Sí, soaban me caras sobre todo pola parte de atrás. <laughs> pola parte de adiante Esos que estaban tanto. diante antes, ahora van botando ahora van pouco botando un poquinho máis, un poquillo máis para atrás, tío, pero por diante sí, sí que sí, sonaban me caras, evidentemente a xente de, de sempre, pero moita xente nova, sí, sí, é certo, pero bueno. bueno. Hai xente que sigue estando aí, e hai xente que, que xa non. Pois pues eso é importante, sempre que hai xente nova, eh, xente que, que leva toda a vida. Exacto. E que, tedes algunha fecha sinalada para mm. a desesperar o que dicías ti, sacar algo novo, xa de, definitivo? Para cando eso, para cando se ten novo traballo? Te, te, te, <laughs> eh, o, o, en, o principio, en principio imos a esperar siguen nos facendo ofertas, eh? De, o sea, ofertas non, o sea, siguen nos chamando colegas e tal, sí. oye, por que non vides a tocar a este sitio e tal? Entonces, joder, nos, claro, quédanos ganas de facelo, pero preferimos facer un directo, gravar algo, eh, facer un directo un poquinho máis novo para que a xente poida ver pois o, eh, es que seguimos currando. Vos mesmos, claro. Para nós mesmos, exactamente, tío evidentemente non vou ir a un directo cantar Jennifer del Bronx. Si o podo facer, <laughs> entende, si o podo facer, pero bueno, en plan, pois pues, conmemorando anos atrás sí. e tal. Pero vamos a esperar un pouquiño a gravar algo Ainda si non tedes fecha ou... No, fechas de conciertos non temos. No, eh, referme de, de sacar ese si algo. temos, temos, sí. xa teño beats por aí, xa teño cousas escritas. Vale, vale. Entonces estamos á espera aí de gravar. É certo que tiña pensado gravar unha cousa un poquinho máis larga, en plan 10 temas ou uh -huh. así eh, como se está retrasando tanto, non o vou a facer. Imos facer en plan 3, 4 temas, cun videoclip ou dous, uh -huh. para que a xente sepa que seguimos traballando, que a cousa non este aí parada, entonces pois, pois para darlle un pouquiño de fluidez. E Despois máis adiante xa veremos. Exacto. A ver se para verano podemos ter xa un directo un poquinho medio armado con eses catro temas máis cousas novas e despois xa o ano que ven ao finales de inverno xa falaremos de cousas largas. Pois esperamos aí a actos urbanos, os seus novas temiñas, os seus novos concertos dejaste as cinta e creo que nos tes hoxe preparado algo dese, desas novas cousas que, que <laughs> tedes que ofrecer gatos urbanos que están de volta non no sei se me acordarei <laughs> bueno, no sei intento se me acordarei, pero bueno habrá sí, que intentalo ¿no? sí, aquí como Pode xa ser. sabes que aquí estamos entre colegas que se nos cola claro. de todo nos pasan mil movidas nos programas fallan eh, os micrófonos así eh, que aquí como na casa é típico eso. <laughs> pois si, sí, imos facer aquí un anaquiño a ver hasta onde, hasta onde eu poida recordar de pues... Pois. un temiña que non sabemos si hemos incluir un nombre, pero bueno, cousiñas nuevas que se escriben por ahí, vale? Así a capela sin base. Cuando ti queiras, pues estás. Pues vale, para toda esa peña de ahí de Santiago que le nos escoitando a tus urbanos, día algo así como... He vuelto al barrio para quedarme en este banco. Detrás suenan palmadas de la gente cuando ando. Sé que hay mucha gente que del grupo sigue hablando y que apartan las miradas cuando ven que estoy cantando. Vivo en un burdel lleno de flores para vosotras. Me acuesto sin pensar en ti, pero pienso en las otras. Sé que en los rincones más secretos de sus almas se esconden palabras sinceras que serán sus armas. Después de tanto tiempo sigo siendo el mismo. Camino con un litro destrozando el pesimismo. El tiempo va cambiando mientras grupos van saliendo. Reclamo mi parcela dentro de este movimiento. No tengo nada que borrar en tus paredes, no tengo nada nuevo que ofrecerte si no quieres. Dame los motivos de tus críticas ajenas porque palabras con tinta romperán esas cadenas. La motivación que tengo no la marcas tú, la marca en los grafos de Chema y no tienes ni puta, ni puta idea de lo que es estar bajo sospecha de haber reventado un grupo que aún pervive hasta la fecha y, una vez más, quiero ser libre, libre como tinta en el papel que ahora escribe con paso firme. ¿Por qué dejar que me encarcelen sentimientos si todas sus palabras se las llevan esos vientos? Son movimientos de este pobre corazón, apasionado por el rap, soy luchador de profesión. Tengo la obsesión de seguir saliendo a flote, buscando siempre luz en medio de este chapapote. En esta isla de la eterna primavera, donde el sol será la luz que quemará vuestra bandera, este gallego sigue fiel a sus principios, cantándole a la luna y vomitando en vuestra acera. Yeah. Aí escoitades, <laughs> actos urbanos está na casa de novo. Seguía un poquinho máis, pero bueno, <laughs> hasta aí, hasta aí, hasta aí cheguei, vale. Impresionante aí. Bueno, moi ben aí. Un placer escoitarte aquí en directo pa É un placer saber que que Actos Urbanos está de novo aí mallando as rúas eh, e eh, eh, facendo música que de corazón eh, sodes un grupo cos que eu personalmente falo por min pois medramos e eh, aprendimos e eh, soupemos que en Santiago tamén se facía rap <laughs> pois eh, é eh, unha, unha, un orgullo ver que, que, que estades aí outra vez de novo Para min é un placer e un orgullo que xente como a vos que eso, que é de outra xeneración se acorde de grupos como a nós que teño un recordo para a xente que o leva currando desde fai moito tempo uh -huh e que faga programas como este. A verdad que oh, a xente despois poderá opinar que está ben feito, que está mal feito, pero a verdad que hai que estar aquí e facelo, porque senón non, non hmm. conta e non vale a pena, vale? Moitas gracias. Entonces, sí. ánimo, seguide así, espero que dentro de, cando teñades non sei cantos programas, e fagades un especial, voltar outra vez por aquí, pues pois claro, con máis tempo invitado. para poder mm. contar moitas máis cousas. Aquí como na túa casa, xa sabes. Moitas gracias, Egon Sí, Abel. Gracias a vos, de moitas verdad. gracias, Actos Urbanos, aquí presente sí, na Calimera. Moitas eh, gracias. Esto, estás nos acabando acabando, sí. non sei, Pereira Hai que acabar xa eh, Tiñaste aí un tema na recámara, non? Si, sí, un que... temiña destos que nos mola poñer ao final Que non ten nada que ver co, no, co mundo do rap eh. Esto, calquera cousa. Eh? Sí, algo que encontramos por, por aí, aí perdido. <laughs> Rebuscamos un pouco aí nas cancións que teñen po e eh, un pouco e poñémolas aquí. Pois isto é I Feel Alright, eh, non teño ahora mismo o nome, achégame ese papel que Steve creo que está. ¿no? Steve sí, sí, algo así. Sí, Steve é verdad. I Feel Alright. I Feel Alright, eh, I Feel Alright <laughs> to be here. <laughs> Boas noites a toda a xente. Boas noites a toda a peña. Boas noites. Ata semana. E... bomb, my papa's son wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me, then light me up and throw away the key. Or just find a place to hide away and hope that I'll just go away. Huh. But I feel alright. I feel alright tonight feel alright. I feel alright tonight. And I bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. betrayal and conspiracy, sacrilege and heresy. feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright. here you'll find this dream. I ask you questions, tell you lies, criticize and sympathize. Yeah, but be careful what you wish for, friend, cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. feel alright.